Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ հին տարվա մայրամուտ խաղաղ արևածագի հույսով ու ակնկալիքով։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Աջյանը։ Եվս մի քանի օր եւ մայրամուտ ապրող հին տարին ժամանակի հոլովույթի հրամայականով կավարտի իր առաքելությունը։ Արդյոք 2018 թվականը կարողացավ փոքր իշխատը թեթևացնել մարդկության զանրաբեր կենսական հոգսերը։ Մանավանդ, որ շատ ավելի կարևոր է, արդարացրել ստեղծագործ արարման հիմքերի հիմք հանդիսացող խաղաղ արևածագի նրա ակնկալիքները։ Այլ ժողովուրդների համար իրենց հայրենիքներում, մեզ համար այստեղ հայրենի երկիր Հայաստան Արցախում։ Ավաղ, ինչպես նախորդ տարիներին էր, Անցնող տարում նույնպես կարելի ասել աննկատելիության աստիճան շնչին էին դրական տեղաշարժերը։ Երկիր մոլորակի շատ ու շատ անկյուններում շարունակում էր շրջել չքավորության ուրվականը, ավելի ու ավելի ստորացնելով մի պատար հացի կարոտ ծովալուկների շարքերը չէին լռում հին ու նոր թնդանոթների զանգվածային ոչնչացման արդյական ու գերարդյական գիզենատեսակների համազարկերը, թեժացնելով մեծ ու փոքր, տեղական թե լայնացավալ պատերազմների օջախները, որ ամենակուլ համաճարակների պես խժռում էին կենդան բնության ամենաթանկագինը՝ մարդկային հազարավոր կյանքերը։ Աշխարհի հուզորները, ում ձերքերում են երկրագնդի կառավարման սանձերը, բացի մեկ սեփական ընչակաղության զսպիչ սանձից, առաջնորդվում էին այդպես էլ ոչ մի կերպ չնորացվող հին աշխարհի տխրահրճակ բաժանիր, որ տիրես սկզբունքով, արդարամտության եւ արդարադատության հերն անիծելով, տիրական արհամարանքով անտեսելով ժողովուրդների ապահով լուսավոր ապագայի հույսերն ու ակնկալիքները, կենթանության իսկ օրոք քար գցելով նրանց ապագելի բախտին։ Այնպիսի հասկացությունների ինչպիսիք են ազգերի ու ժողովուրդների բազմադարյա պատմությունը, պատմական բնորանը, պատմական արդարությունը, դարձյալ շարունակում էին դիտարկել ոչ հակերպ, քան ժամկետ անց, մերօրյա օգտագործման համար ոչ պիտանի, հետևապես իրավաքաղաքական հաշվեկշռից դուրս գրման ենթակա հնոտիներ։ Այլապես, եթե դիտարկելու լինենք զորօրինակ մեր հայ ժողովրդի ճակատագրի ոսպնյակի միջով, ապա համայն աշխարհը վաղուց ի վեր պետք է որ ճանաչած ու դատապարտած լիներ հայոց մեծ եղեռնը, որ Օսմանյան Թուրքիան 19-րդ դարի 94-ից առ 20-րդ դարի 23 թվականն իրագործել է հայության պատմական բնորանում Արեմտյան Հայաստանում եւ այդ ցեղասպան պետության մյուս տարածներում, 1918-20 թվականներին նաև Արևելյան Հայաստանում ու Արևմտյան Մերձկասպիայի տարածաշրջանում ներկայիս Ադրբեջան հորժորժվող արեստացին պետության տարածքում գիշատճպար կյանքից զրկելով ընդհանուր առմամբ շուրջ 2 միլիոն հայի, իսկ այդ դժոխային գեհենից մազապուրց 100 հազարավորների ստիպելով տարագրվել երկրակնդու մեկը։ Այլապես աշխարհը պետք է որ ի սկզբանե ճանաչած լիներ նախնիած կորուսյալ եզերքում վերստին մեկտեղվելու, ապրելու, գոյատևելու, ազատ անկախ ու միացյալ հայրենի երկիրը վերակերտելու, շենացելու հայ ժողովրդի բնականոն անժխտելի իրավունքը։ Այլապես պետք է որ տակավին 3 տասնամյակ առաջ 1988-ին միանշանակ ըմբռնումով ընդուներ ու ճանաչեր Արցախայության համահունչ կամքն ու ձգտումը, թոթափելու պարտադրված ադրբեջանական լուծն ու վերամիավորվելու մայր հայրենիք Հայաստանի հետ։ Այլապես պետք է որ արդարադատ գնահատեր, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը ոչ միայն ու ոչ այնքան տարածքային զավթման մկրտում է, որքան հայ ժողովրդի այդ հատվածի բնաջնջման ու բռնատեղահանման խնդրի է հետամուտ առավելապես իշառնակումն Օսմանյան Թուրքիայում տասնամյակներ առաջ կյանքի կոչված ցեղասպան քաղաքականության։ Այն ինչ ռազմաքաղաքական հանգամանքների պարտադրանքով թերապ էին թողել երիտ թուրքական, ապա եւ քեմալական կառավարությունները, որպես վերջնական ավարտին հասնելու պարտավորություն էին ստանձնել երիտազերիները 1988-1990 թվականներին կազմակերպելով այդ գաղութակալ երկրի երկու պետականակիր ազգերից մեկի ավելի քան կես միլիոն հայ բնակչության բռնատեղահանումն ու բնաջնջումը։ Սումգայիթի, Բախվի, Կիրոաբադ, Գանձակի, Մինգեչաուրի, Շամախու, Շաքի, Շամխորի, Ադրբեջանի մյուս հայահոց կամ հայաբնակ քաղաքների ու գյուղերի փողոցներով վարար հոսող հայկական արյունը երևի թե բավարար իրավական հիմք չէր աշխարհի գերտերությունների եւ միջազգային ասպես կոչված հեղինակավոր կարուսների համար, որտիսի գիտակցաբար կամ ենթագիտակցաբար թեկուզ եւ բնազդորեն ընկալեին, թե իրականում ինչ հակամարտկային քաղաքականություն են իրականացնում այդ հանրապետության հին ու նոր Բաղիրով Մութալիբով, Էլչիբեյ Ալիևներ շղթայի կառավարիչները գնահատեին այն որպես միջազգայինորեն պատժելի ցեղասպանության ակտ եւ փորձեին ուժի պարտադրանքով կասեցնել 20-րդ դարավերջի այդ նախճերը։ Չընկալեցին, չգնահատեցին, չկասեցին, բավարարվելով սոսկ հերթապահ ափսոսանքի ոչինչ չպարտավորեցնող առավել եւս չպարտադրող արտահայտություններով։ Այդպիսով իսկ ել ավելի գրգռելով արյուն ռուշ դիշաճի ախորժակը, դրդելով նրան սանձարձակ պահվածքի Արևմուտքի նոր դրսևորման լայնացավալ պատերազմի իդեմ անկախ ինքնիշխան պետականություն հրշակած Արցախայության։ Եվ եթե նախորդ 2-3 տարում Ադրբեջանի իշխանություններն այդ հայաճինչ քաղաքականությունն իրագործում էին հիմնականում գազանաբարող խառնամբոխի ձեռքով, ապա անկախության պայմաններում 1991-94 թվականներին այն հասցրել էին որակական մի նոր աստիճանի, բացահայտ կերպով պետականորեն իրականացնելով կանոնավոր ազգային բանակի եւ իլորոման խապեյության որպես ջիհադի սրբազան պատերազմի Ադրբեջան հրաբիրված վարսկան ուժերի աֆղանական մոջահեդներից եւ չեչեն գրոհայիններից կազմավորված ստվար զորամիավորումների միջոցով։ Առավել եւս, ի տարբերություն Արցախի ինքնապաշտպանության կամավորական ուժերի ադրբեջանական բանակային կազմավորումները բացի կենթանի ուժի հսկայական թվականակից անհամեմատ գերակշռում են նաև սպառազինությամբ, որ ձեռք էր բերվել խորհրդային շրջանում այդ միութենական հանրապետության տարածքում տեղակայված ըստ էության այսօր Կովկասում խոշորագույնը հանդիսացող զենք ու զինամթերքներով լեցուն զինապահեսներից Բայց սպառազինության այդ խորհրդային վիթխարի պահոցներում հաղթական մարտերի մղման համար պակասում էր մեկ կարևորագույն զինատեսակ, ինչի բացակայությունն ադրբեջանական զինուժն օդո ջերի պես անդադ ձգում էր այդ չհայտարարված պատերազմի տարիներին, ինչպես որ ներկայումս է։ Հանուն հայրենյաց մարտական ոգու պակասն էր դա, ինչը նյութական չէ ամենևին եւ ինչն ավելի զորեղ է, քան զենք ու զինամթերքի ողջ հումքը, փողպատն ու արճիճը։ Այն մարտական ոգին, որով պրնկե պրունկ լեցուն են Արցախից, Հայաստանից ու Սփյուռքի գաղթօջախներից հող հայրենիի պաշտպանությանը ելած սակավաթի ու սակավազեն հայ կամավորականների սրտերը։ Ու հենց հայ քաջարիների մարտական ոգին էր, որը վճռեց անհավասար պատերազմի ելքը, բազմահ հազար ադրբեջանական բանակը խայտարակաբար ջարդվելով ու խոչապի մատնելով ստիպված էր անդարձ լքել ոչ միայն նախկին ինքնավար մարզի տարածքը, այլև հարակից յոթ շրջան։ Պարտության մատնված ադրբեջանական զինուժի խուճապահար փախուստը երևի թե հասներ Կասպիսցովի ափերը մինչև Աբշերոնի թերակղզի եւ չէր բացառվում, որ պատերազմի ընթացքում կազմավորված ու կայացած Արցախի պաշտպանության բանակն ընդամեն օրերի եւ շաբաթների ընթացքում դուրս գար ընդཐུպ մինչև Կուր Արաքսյան միջագետ, ազդագրեր եւս 7 ու 8 17 եւ ավելի շրջան, այդ թվում առանձնապես հյուսիսային Արցախի ամբողջ տարածքը, Գերեվարվար Շամյան, Շամխոր, Գետաբակ, Քարհատ, Գանձակ, Թարթար եւ մյուս լեռնային ու հարթավայրային քաղաքներով ու գյուղական բնակավայրերով հանդերձ Բայց հենց այդ վճռական պահին էր, որ կարծես թե լեթարգիական քնից ելած մեկեն իրար խառնվեցին Վաշինգտոն ու Մոսկվա, Փարիզ ու Բեռլին, Անկարա ու Թեհրան, եվրոպական եւ ասիական մի շարք այլ մայրաքաղաքներ, հաշտարար միջնորդի քաղամիտներ հակած իրենց եմիսարներին հապճեպ ուղարկելով մերթ Երևան եւ Ստեփանակերտ ու մերթ Բաքու։ Խնդիրը ոչ այնքան արյունահեղության դատարեցման եւ կայուն երկարատև խաղաղության հաստատման առաջնահերթ հրամայականն էր, ոչ այնքան հրաֆոկասյան տարածաշրջանում ժողովրդավարական արժեքների ձևավորման ու հոգացու խնամատար պահպանման անհրաժեշտությունը, որքան որ սեփական ազդեցության գոտու հաստատման եւ ամրապնդման ձգտումը՝ ի նպաստ այդ տերություններից յուրաքանչյուրի առկա եւ հերակա ռազմավարական շահերի։ Բազմակողմ միջնորդության գետնի վրա առաջ ցած միջպետական շահերի այդ բախումը, ինչպես հայտնի է, ավարտվեց Ռուսաստանի հաղթանակով։ Եվ հենց ռուսական կողմի հորդորով ու պահանջով է, որ Արցախյան ուժերը դադարեցրին ռազմական արշավը դեպի Ադրբեջանի խորքեր եւ Մոսկվայի պարտադրանքով էր, որ 1994 թվականի մայիսին կնքվեց Եռակոմ անժամկետ զինադադար Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Զինադադարը, որն ուժի մեջ է մտել մայիսի 12-ին, թեև խախտումներով ու երկուստեք մարդկային կորուստներով պահպանվում էր մինչև 2016-ի ապրիլի 1-ից 2-ի գիշերը։ Բաքուն ըստ տարբեր լրատվամիջոցներում շրջանառվող, բայց այդպես էլ պաշտոնապես չհաստատված տեղեկատվության, ստանալով Մոսկվայի լրելյան համաձայնությունը եւ Անկարայի խրախուսանքն ու գործուն աչակցությունը, այդ օրը սանձազերծեց հերթական լայնածավալ պատերազմն Արցախի հանրապետության դեմ։ Նոր պատերազմն առավելապես բնութագրում է որպես ապրիլյան 100-րյա, թեկուս որոշակի ընդհատումներով ադրբեջանական զինուժի հրթիռահրետանային եւ հրաձգային այլ տրամաչափերի զինատեսակներից գնդակոծությունների տեսքով այն շարունակվել է ամբողջ ամսվա ընթացքում ընդཐུպ մինչև մայիսի կեսերը Սակայն ինչպես 90-ականների սկզբներին էր, առաջին պատերազմի տարիներին այս անգամ եւս առավել քան հզոր ու հատու էր Արցախյան ուժերի հակահարվածը շփման գծի ողջ երկայնքով մեկ ուխտադրուշ հարձակման անցած հակառակորդին եւ Բաքուն վերստին ստիպված էր դիմել Մոսկվայի ազդու միջնորդությանը խնդրելով հորդորել հայկական կողմին դադարացնելու հակահարձակումը։ Ըստ երևույթին Բաքվի համար այս անգամ եւս ակնհայտ էր հայտարարակ պարտության եւ նոր շրջանների կորստյան վտանգը։ Թե ինչու ներկայանում Բաքվի իշխանությունների այդ նոր արկածախնդրության դրտիջ գաղափարը, կարծում եմ դժվար չկռահել։ Ըստ իս այն պայմանավորված էր կարգավորման բանակցային շեղանի շուրջ Ադրբեջանի որպես պատերազմ պարտված կողմի կարգավիճակը թեկուզ եւ տեղայնական, այսպես ասած, փոքր տրամաչափի պատերազմի միջոցով գոնե ինչ որ չափով շտկելու եւ նախագահ Իլհամ Ալիևին նույնպես հաղթողի դափնի տրամադրելու բեմական անհրաժեշտությամբ հավասարը հավասարի հետ բանակցելու սկզբունքով։ Այդ սկզբունքը, ինչպես հիշում եք, Քանիցս արձանագրվել է միջազգային միջնորդների, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների, նրանց լիազոր դեսպանների, համանախագահների, ինչպես նաև միջազգային տարբեր ատյանների հայտարարություններում կարգավորման գործընթացը ներկայացնելով ոչ այլ կերպ, քան նույն պատերազմից հաղթանակով ելած հակառակորդների բանակցություն, ինչը անշուշտ անտրամաբանական, ավելին հակատրամաբանական է։ Այնուամենայնիվ, Ադրբեջանի նախագահ Նար այսօր ամենուրեք եւ անդադրում տարփողում է 1994 թվականի մայիսյան հրադադարից հետո անցած ժամանակաշրջանում առաջին անգամ ապրիլյան պատերազմում իբր թե տարած պատմական հաղթանակի գործոնը։ Որպես այդպիսին նա մատնացույց է անում Մոսկվայում շտաբ կարգով ապրիլի 5-ի կեսօրին կնքված զինադադարի հետևանքով ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ մնացած Արցախյան մի քանի դիրքերը շման գծի հյուսիս-արևելյան եւ հարավ-արևելյան հատվածներում ու մինչ այդ հարավ-արևելյան հատվածի չեզոք գոտնում գտնված եւ դարձյալ ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած շոժող մարժանի լքյալ անմարդաբնակ գյուղի տարածքը։ Ահա ընդամենը այդ էր Ադրբեջանի հավակնոտ նախագահի մեծադողորդ հայտարարած պատմական հաղթանակը։ Բայց քանի որ ինչպես ժողովրդական առածն է ասում, ախորժակն ուտելուց է բացում, Բաքուն օգտվելով կարճաժամկետ տեղայնական պատերազմ վարելու վերաբերյալ իր հովանավորների թողտվությունից հույսեր էր փայփայում ոչ միայն վերահսկողություն հաստատել ամբողջ Արցախում, այլև կյանքի կոչել թուրք-ազերական վաղեմի երազանքը հանկարծակի ու շեշտակի հարձակմամբ Հայաստանից կտրել ու կորզել ջերմուկից մինչև մեղրի ձգվող տարածքները, այսպիսով իսկ Նախճիվանն ընդարձակ միջանցքով միացնել բուն Ադրբեջանին, հետևապես եւ նույն այդ տարածքով ցամաքային կապ հաստատել Թուրքիայի հետ։ Ինչ պակաս մեծ Թուրանի ծրագիր չէ։ Ըստ էության պատահական չէ, որ ադրբեջանական զինուժի հիմնական զորամիավորումները տեղակայված են 3 հիմնական թիրախային ուղություններում՝ հարավային դեպի Մեղրի, կենտրոնական դեպի Ստեփանակերտ եւ հյուսիսային դեպի Խարվաճար ջրմուղ։ Բայց ինչպես ցույց տվեցին իրադարձությունների հետագա զարգացումները, Արցախյան զինուժն ընդամենը 2-3 օրվա թեժ մարտերի ընթացքում կարողացավ իր շարքային զինվորների ու սպաների իզեն ելած կամավորականների խիզախ հերոսական ջանքերով իսկ ժամանակին դա տակառը քացախլցնել ու փակել ավելին հարամել Բաքվի չափից դուրս բացված ապրիլյան ախորժակը։ Եվ ահավասիկ ավելի քան 2.5 տարի անցել ապրիլյան պատերազմից։ Այդ ընթացքում դարձյալ ժամանակի հոլովույթի հրամայականով Մայրամուտ է ապրում 2016-ի հետ ապրիլյան նաև երկրորդ տարին 2018 թվականը, հասնելով իր օրացուցային հավատ ժամին։ Այդ ժամանակամիջոցում արդյոք փոխվել, բարելավվել է իրավիճակը աշխարհում լինի առհասարակ թե մեզ մոտ Հայաստան Արցախում։ Ավաղ դարձյալ աննկատելիության աստիճան չնչին էին դրական տեղաշարժերը։ Երկիր մոլորակի շատ ու շատ անկյուններում տակամին շրջագայում էր շքավորության ուրվականը ու չեն նվազել մի պատար հացի կարոտ սովալուկների շարքերը։ Դերևս թմդում են արդիական ու գերարդիական զենքերի մահասփյուր համազարկերը, օթիս լինի թեց համագից։ Իսկ Արցախի արևելյան սահմանակ նախագծերում հազվադեպ են լռում ադրբեջանական զինուժի կրակոցները ստեփ-ստեփ խլելով պատանի հայ դիրքապահների նորանոր կյանքեր։ Բայց կյանքը այնուամենայնիվ շարունակվում է, եւ մարդիկ ամենուրեք, այդ թվում Հայաստան, Արցախում, թեկուզև շատաճախ հիասթափված անցած ու անցնող տարիների թերացումներից նորոգ հույսերով ու ակնկալիքներով սպասում են նոր տարվա 2019 թվականի առաջին եւ հաջորդ բոլոր խաղաղ արևածագերին։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդով հայ ժողովուրդ։ Խաղաղություն ու բարգավաճ կյանք հայոց աշխարհում, մեր համազգային երազանքների ու նպատակների իրականացում նոր տարում 2019 թվականին։ Աստված հավերժ պահապան հայ ժողովրդին։ Ամեն։